Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. <clears throat> Bugün yeni bir konuya geldik. İrab ve irabın çeşitleri konusuna geldik. Ee, şimdi inşallah o konuyu anlatacağız. Ben konuya geçmeden önce şöyle kısa bir hatırlatmada bulunayım. Ondan sonra konuya giriş yapayım. Şimdi biz demiştik Arapçada kelimelerin sonu itibariyle kelimeler iki kısma ayrılır. Ya mu'raptırlar veyahut da mebnidirler. Mu'rap nedir dedik? Başına amir geldiği zaman sonu değişmeye müsait olan kelimelerdir dedik. E, mebni ise başına hangi amir gelirse gelsin Arapların onu vada ettiği hal üzere kalan ve sonu değişmeyenlerdir dedik. Şimdi normalde Arapın çeşitleri var Arapçada. Yani raf hali, nasb hali, cer hali, bir de sukun hali. Şimdi normalde bundan sonra gelecek olan konularda biz bir şey öğreneceğiz. Ne öğreneceğiz? Şunu öğreneceğiz. Bazı kelimeler vardır Arapçada merfudur. Bazı kelimeler vardır mansuptur. Bazı kelimeler mecrurdur. Bazı kelimeler ise meczumdur. Yani sükunludur. Tamam. Biz normalde bunları bilmemiz gerekir. Yani neyin merfu olduğunu, neyin mansup olduğunu bunları bilmemiz gerekir. Sonra mesela ref bir kelime merfu ise eğer onun merfu olduğuna alamet olan bir takım şeyler vardır. İkinci adım olarak da bu sefer onları öğrenmemiz gerekir. Yani birinci adım bir kelimenin cümle içerisinde vakı olduğu halin ne olduğunu bilmek gerekir. Mesela merfu nedir? Fail merfudur. Mübteda merfudur. Haber merfudur. İnnenin haberi merfudur. Kâne'nin ismi merfudur mesela merfu olan bir kelime tabi olan, onun sıfatı, bedeli veya ona atf olan şey de aynı zamanda merfudur. Mansup olan kelimeler hangisidir? Mef'ul mansuptur. Hal mansuptur. Temyiz mansuptur. Mansup olan bir kelimeye tabi olan atıf, sıfat, bedel gibi kelimeler mansuptur mesela. İnnenin ismi, kânenin haberi mansuptur mesela gibi. Mecur olan kelimeler hangisidir? Mudafu ileyhi mecurdur. Başına harfi cer gelen bir kelime mecurdur. Mecura tabi olan işte sıfat, bedel, atıf e, bunlar hepsi mecurdur. Mesela gibi. Önce bunları bileceğiz. Zaten nahiv bize bunları anlatıyor. Sonra merfu olan kelimenin merfu olduğunun alametleri var. Ya asli veyahut da fer'i olan alametleri var. Mansup olan bir kelimenin mansup olduğuna dellet eden ya asli veyahut da fer'i olan alametleri var. İşte bu, bu ders bize bir kelime merfusa eğer onun merfu oluşun alameti nedir? Bize onu öğretecek. Bir kelime mansupsa onun mansup olduğunun alameti nedir? Bize onu öğretecek. Yani bu ikinci adımı bize öğreten bir kelime. Kitabın kalan bütün kısmı ise birinci adımı. Hani ne merfudur ne mansuptur bize bunu öğreten, öğreten şey. Şimdi okuyorum. قال المصنف Enva'ul i'rabi erba'atun. İrabın kısımları dört tanedir. İrabın çeşitleri dört tanedir. Raf'un ve nasbun merfuluk hali ve mansupluk hali. Fi ismin ve fi'lin. İsimde ve fiilde. Nahu Zeydun yakumu ve inne Zeyden len yakume. Zeyd kalkıyor ve muhakkak ki Zeyd kalkmayacaktır. Ve cerrun fi ismin mecburiyet ise isimdedir. Nahu bi zeydin. Ve cezmun ve meczumiyet hali, cezm hali fi fi'lin o da sadece fiildedir. Nahu lem yakum, lem yakum gibi. Feyurfa'u bi dammetin. Damme ile merfu olur. Ve yunsabu bi fethatin. Fetha ile mensup olur. Ve yucerru bi ile mecrur olur. Ve yüzzemu bi Ve harekenin hasfi ile de meczum olur. Yani sukun dediğimiz hareke ile de meczum olur. Şimdi zaten bunu tane tane açıklayacak bize ne demek istediğini. Kale şarihu, şarih dedi ki el-i'rabu i'rab eserun eserdir. Zahirun zahir olan, açığa çıkan bir eserdir. Ev mukaddarun veya açığa çıkmaz fakat takdir edilir. Mukadder olan bir eserdir. Nereden gelir bu? Yeclibuhu. Onu çeker. El amilu. Amil. Etken. Fi ahiril kelimeti. Kelimenin sonunda. Gerektirici bir amilin kelimenin sonunda açıktan veya takdir edilecek bir şekilde ortaya çıkardığı esere i'rab diyoruz. Tamam? İ'rab diyoruz. Mesela biz dedik harficer bir amildir. Bir kelimenin başına geldiği zaman bizeydin dediğimizde B Zeyd'in sonunda kesra açığa çıkarmış. Doğru mu? Çünkü harfi cerim dahil olduğu kelimeler mecrurdur. Mecrurun cer alameti de kesredir. Bir başına geldiği zaman eseri zahir bir şekilde ortaya Zeydun iken bir Zeydin olmuş. Sonuna bir eser bırakmış. Fezzahiru zahir olan yani açığa çıkan kellezî fi âhiri Zeydin Zeyd'in sonunda olan gibidir. Fi kavlike ca'e Zeydun. Ca'e Zeydun sözünde açığa çıkan gibidir. وَرَأَيْتُ زَيْدًا وَمَرَرْتُ بِزَيْدٍ Zeyd geldi, Zeyd'i gördüm, Zeyd'e uğradım. Üçünde de Zeyd kelimesi var. Fakat her birinde Zeyd'in harekesi değişiktir. Birincide damme çıkmış sonunda, ikincide fetha çıkmış, üçüncüde kesra çıkmış. Sebep ne? Birincide amil fiildir. Faile ihtiyacı vardır, onu fail yapmıştır. Fail de merfudur. Merfuun raf alameti de dammedir. İkincide e, fiil failini almış. Tu fiilin failidir. Mef'ule ihtiyacı var. Mef'ul her zaman mansuptur. Bir kelimenin mansup olduğuna alamet olan şey de fethadır. Zeyd'in üzerinde fetha açığa çıkmış. Üçüncüde başına bi gelmiş harfi cer. Harfi cer'in geldiği kelime mecurdur. Cer alameti de kesredir. Zeyd'in olmuş. Vel mukaddinu açık olanı anladık. Fezzahiru açığa çıkan gözle görünen. Vel mukadderu mukadder olan hangisidir? Kellezi odur ki, onun gibidir ki fi ahiril feta. Fetanın sonunda olduğu gibidir. Fi kavlike senin sözünde olduğu gibi ca'el feta ve ra'aytul feta ve merartu bil feta. Bakın üçünde de kelimenin durumu değişti. Fail oldu, mef'ul oldu, mecrur oldu fakat sonu değişmedi. Feta hep feta olaraktan kaldı. Buna ne diyoruz? Buna takdiri irab diyoruz. Sebep kelimede bir engel vardır. Harfin açığa çıkmasına Bundan ötürü biz o harfi orada açığa çıkaramıyoruz. Fakat varmış gibi davranıyoruz, takdir ediyoruz. Yani sanki ca el feta'nın sonunda görünmez bir damme var. Bunu biz zihnen takdir ediyoruz. Veyahut da ra'aytul feta'nın sonunda görünmez bir fetha var. Onun mensup olduğuna alamet olan. فَاِنَّكَ muhakkak ki sen tukaddiru fil elifi sen elifte takdir edersin ed-dammete dammeyi fil evveli birincide vel fethate fil thani ikincide fethayı takdir edersin varmış gibi davranırsın vel kesrete fil salisi üçüncüde ise kesrayı takdir edersin niye li taazzuril hareketi fiha harekenin onda açığa çıkması müteazzir olduğu için özürlü engelli olduğu için li taazzuril hareketi fiha وَذَٰلِكَ الْمُقَدَّرُ Bu mukadder ise, yani senin takdir ettiğin ise huvel i'rabu o i'raptır demiş. Zaten takdiri i'rab nedir? Hemen 4-5 konu sonra onu geleceği için burada tafsilatlı anlatmıyorum. İnşallah orada tafsilatlı bir şekilde göreceğiz. وَالْاِعْرَابُ cinsun İ'rab bir cinstir. تَحْتَهُ اَرْبَعَةُ اَنْوَعٍ Bu cinsin altında dört nevi toplanır. Birincisi er-raf'u İkincisi en-nasbu raf hali, nasb hali, cer hali, bir de cezm hali. Dört tane nev toplanır. Ve hâzihil enva'ul erba'atu bu dört kısım tenkasimu ayrılır ila selâseti aksamin. Üç kısma ayrılır. Kısmin bir kısım yeşteriku fihil esmâ'u vel ef'alu. İsimler ve fiiller onda müşterektirler. Örnek ve huve'r raf'u ve nasbu. O da merfuluk hali ve mansupluk hali. Yani fiiller de merfu olurlar, isimler de merfu olurlar. Fiiller de mansup olurlar, isimler de mansup olurlar. Tekulu sen dersin Zeydun yakumu, Zeyd kalkıyor. Şimdi Zeydun isimdir, müptedadır. Müpteda her zaman merfudur. Yakumu fiili muzaridir. Başına nevasıp ve cevazım gelmediğinde fiili muzari de merfu olan kelimeler arasındadır. Demek isim de fiil de merfu olabilir. Bir de mansupluğa örnek inne zeyden lem yakume. Muhakkak ki Zeyd kalkmayacak. Zeyd isimdir. İnnenin ismi olarak vakı olmuş mansuptur. Len yakume, yakume fiili muzaridir. Başına nasb edici bir edat olan len gelmiş, o da mansuptur. Demek ki merfuluk ve mansupluk hali isimler ve fiillerin ortak noktasıdır. Ve kısmin, bir başka kısım, yahtassu bihil esma'u, isimler ona has olurlar. Ve huvel cerru, o da cer halidir. Zaten biz demiştik ismin ayrıcı özelliklerinden biri kesre kabul etmesidir. O da mecrurluk halidir zaten. Taqulu merartu bi zeydin. Zeyd'e uğradım. Aynısını fiile kullanamazsın ama. Ve kısmun veya ve kısmin başka bir kısım yehtassu bihil ef'alu fiiller ona has olur. Ve huvel cezmu o da cezimdir. Tekulu lem yekum sen dersin ki lem yekum dersin. Fiili muzari olan yakumunun başına cezm edici bir edat olarak lem gelmiş ve onu mezum etmiş. Ama aynısı isimler için mümkün değildir. وَلِهَذِهِ الْاَنْوَاعِ الْاَرْبَعَةِ Bu dört kısmın bu dört kısım için vardır. Alamatun alametler vardır. Tedullu aleyha. Ona delalet eder. Ve darbani. O ikisi de e, o da iki kısımdır. Alamatu usulin asli alametler ve alamatu furu'in ve fer'i olan alametler. asli olan alametler ve fer'i olan alametler. Fel alamatul usuli asli olan alametlere gelince erbaatun dört tanedir. Ed dammetu lirraf'i merfuluk hali için damme. Vel fethatu lilnasbi mensupluk hali için fetha. Vel kesretu lilcerri mecruluk hali için kesra ve hazful hareketi harekenin hasfi lil cezmi bu da meczumluk için yani sukun demiş olduğumuz şey için. وَقَدْ مَثَّلْتُ لَهَا كُلَّهَا Ben bunların hepsine örnek vermiş oldum. O zaman biz buradan ne anladık? Biz buradan şunu anladık. Bir kelime eğer merfusa, bizim öğrendiğimiz merfu kelimeler, fail gibi, müpteda gibi, haber gibi, asıl olan onun merfu olduğuna ne delalet edecek? Kelimenin son harfinin üzerindeki damme ona şey yapacak. Bir kelime mansupsa eğer mef'ul gibi, hal gibi, temiz gibi as olan onun mansup olduğuna ne delalet edecek? Kelimenin son harfinin üzerindeki fetha delalet edecek. Hakeza mecur için kesra, meczum içinde sukun delalet edecek. Bunlara ne diyoruz? Bunlara asli i'rab alametleri diyoruz. Bir de bazen kelimede bunlar açığa çıkmaz. Başka şeyler onun merfu olduğunu alamet olur. Başka şeyler onun mansup olduğunu alamet olur. Bunlara ne diyoruz? Bunlara da fer'i alametler diyoruz. Vel alametül furu'i fer'i alametlere gelince munhasiratun fi seb'ati ebvab. Yedi kısımda munhasırdır. Yani sadece yedi bab fer'i alametlere dahildir. Bu dersten sonra göreceğimiz yedi bab zaten fer'i alametlerin ne olduğunu tek tek anlatacak. Bunun dışında kalanların hepsi asli alametler geçerlidir. Burada da ne var? Yani fer'i alametlerin geçerli olmuş olduğu e, Esma-i Sitte, Tesniye, Cem-i Müzekker, cem-i müennes, gayri musarif, ef'ali hamse, bir de sonu illetli olan fiili muzari. Bu yedi sınıf. Bu yedi sınıfta fer'i alametler geçerli. Bunun dışında kalan, bu öğreneceğimiz yedi sınıfın dışında kalan bütün kelimelerde kelime merfusa alameti dammedir. Kelime mansupsa alameti fethadır ilahiri. وَسَتَمُرُّ بِكَ Sana uğrayacak هَذِهِ الْاَبْوَابُ Bu bablar mufassaleten tafsilatlı bir şekilde baben baben yani bab bab peş peşe bab bab olaraktan sana uğrayacak demiş. Bir, illel esma'e siddete yani fer'i alametlerin geçerli olduğu istisnai olan birinci bab esma-i Nedir esma-i kastımız? Ebuhu, babası, ehuhu, kardeşi, hamuha, akrabaları, kadının veya kocanın onu anlatacağız. Henuhu, e, yani zikretmekten e, imtina ettiğimiz bir kelimenin yerine kullanıyoruz. Mesela diyelim ki fıkıh anlatıyoruz. Bir kadının cinsel uzvun, uzvunu e, telaffuz etmek yerine hem kelimesini kullanıyoruz. Misal yani zikretmekten çekindiğimiz bir şeyin yerine kullanıyoruz. Kimisi de bunun özel bir kelime için kullanıldığını söylemiş. Faras gibi vesaire bazı kelimeler için kinay olarak kullanıldığını söylemiş gibi. Vefuhu ağzı ve zumalin ve mal sahibi yani zu sahib. Bunlar feturfa'u bil vavi merfu oldukları zaman onların merfuluk alametleri vavdır, damme değildir. Ve tunsabu bil elifi mansup olduklarında nasb alametleri fetha değil, eliftir. Ve tucarru bil ya'i olduklarında cer alametleri kesra değil, yadır. Şeyde olduğu gibi yani asli alametler değil, bunlar fer'i alametleridir. Demiş ki: "Hâzâ huvel babu Hâzâ huvel babul evvelu." Bu birinci babdır. Mimma kharaca anil asli aslın dışına çıkan birinci baptır. Asıldan kastettiğimiz nedir? Yani asli Arap alametlerinin geçerli olduğu yaygın kelimelerin dışına çıkan, kural dışı kalan birinci baptır. وَهُوَ o babul esma-i sitteti. Esma-i sitte babıdır. الْمُعْتَلَّةِ الْمُضَافَةِ İçerisinde illet harfi olan vel mudafeti ve aynı zamanda mudaf olan esma-i sitedir. Nedir esma-i siteden kastettiğimiz? Eb kelimesi. Eb kelimesinde illet harfi olur ve izafe edilirse ebuhu gibi bu aslın dışına çıkar. Ehuhu hakeza böyle, hamuha hakeza böyle, henuhu hakeza böyle, fuhu ve zumalin. Bunlar hepsi bu şekilde. فَاِنَّهَا turfa'u bil vavi o vav ile merfu olur niyabeten ani dammeti. Dammenin yerine geçen vav ile merfu olur. Asıl olması gereken neydi? Kelime merfusa vav ile e, şey damme ile merfu olmasıydı. Fakat Esma-i Sitte'de damme değil, vav dammenin yerine geçer. Ve tunsabu mansup olur bil elifi elif ile niyabeten anil fethati. Fethaya e, naip olaraktan. Ve tucarru bil ya'i ya ile mecrur olur niyabeten anil kesreti. Kesraya niyabet ederekten. Tekulu sen dersin. Ca'eli bana geldi. Ebuhu babası bana geldi diyorsun. Ebuhu normalde ca'e fiil. Geldi kime geldi? Ni bana geldi. Bu da mef'ul. Geriye ne kaldı? Ebuhu kaldı fail. Fail her zaman merfudur. Asıl olan merfu olan failin raf alametinin damme olmasıdır. Ama burada böyle demiyor. Ebuhu failun merfu'un faildir merfu'dur ve alametu raf'ihi el vav diyoruz. Raf alameti ise vav'dır e, diyoruz. Niye? Çünkü bu esma-i sitedendir. Aslının dışına çıkan bablardandır. وَرَأَيْتُ اَبَاهُ diyoruz. Hakeza ebahu burada mef'uldür, mansuptur. Nasb alameti ise eliftir. Fetha değildir. Ve marartu bi ebihi burada da bi ebi sonuna ya gelmiş mecurdur. Cer alameti ise yadır, kesra değildir. Ve kezalikel kavlu fil baqi. Aynı şekilde diğerlerinde de söz bunun gibidir demiş. Mesela ben dediğimde ahuhu kaimun. Onun kardeşi ayaktadır. Ahuhu kaimun. Ahuhu mübtedadır. Mübteda merfudur. Değil mi? Raf alameti burada ne oldu? Raf alameti burada vav oldu. Ee, niye? Çünkü bu esmayı sitedendir. Tamam? Bu altı tane kelime böyle irab edilebilmeleri için bazı şartları var. Yani her zaman eb kelimesi veya ah veya ham kelimesi böyle olmaz. Ne zaman böyle olur? Ve şartu şartı i'rabi hâzihil esmai bu isimlerin i'rab edilmesinin şartı bil hurufil mezkureti zikredilmiş olan harfler ile i'rab edilmesinin şartı felâsetu umurin. Üç tane emirdir. Yani üç şey bulundu mu bunlarda bu şekilde i'rab edilirler. Ahaduha bunlardan birincisi en tekune mufradeten. Bunların müfred olmasıdır. Müfred. Yani tesniye ve cemi olmayan. فَلَوْ كَانَتْ مُسَنَّةً şayet tesniye olmuş olsa u'ribet bil elifi raf'an elif ile merfu olur ve bil ya'i nasban ve cerran ya ile de mansup ve mecrur olur. Kema nasıl ki tu'ribu kulle tesniyetin her tesniyeyi i'rab ettiğin gibi. Bir bab sonra zaten tesniyenin ne olduğu gelecek. Tesniye nasıl i'rab edilir gelecek. Tekulu ca'ani ebevani ve ra'aytu ebeveyni ve marartu bi ebeveyni diyor. Farkındaysanız burada tamamen değişmiş oldu. Biraz önce gördüklerimizden. Niye? Çünkü bunlar tesniyedir. Tesniye de aslın dışına çıkan ve kendine has alametleri olan bablardandır. O da gelecek. Ve كَانَتْ mecmuaten, Şayet cem olursa, cem'a teksirin, cemi teksir olursa u'ribet i'rab edilir. Bil harakati harekeler ile alel asli, asıl üzere. Cemi teksirde cemi teksir aslı üzere kalanlardandır. Aslın dışına çıkmaz. Ke kavlike senin sözünde olduğu gibi ca'ani abauke senin babaların bana geldi. وَرَأَيْتُ آبَاءَكَ Babalarını gördüm. وَمَرَرْتُ بِآبَائِكَ Senin babalarına uğradım. وَاِنْ كَانَتْ مَجْمُعَةً جَمْعَ تَصْحِحٍ Şayet cem-i müzekkeri salim olursa, cem-i tasih olursa اُعْرِبَتْ بِالْوَاوِ رَفْعًا Vav ile merfu olur. وَبِالْيَاءِ نَصْبًا وَجَرَّةً Ya ile de mecrur ve mansup olur. جَاءَنِي أَبُونَ وَرَأَيْتُ أَب۪ينَ وَمَرَرْتُ بِأَب۪ينَ de olduğu gibi. bunlar hepsi zaten peş peşe gelecek. Onun için burada anlatmıyorum. وَلَمْ يُجْمَعْ Cem edilmedi. Minha esma-i sitteden هَذَا الْجَمْعَ Bu cem ile illa الْأَبُ وَالْأَخُ وَالْحَمُ Yani bu şekilde cem edilebilecek olanlar sadece ebune, ehune ve hamunadır. Bunun dışındakiler bu şekilde cem olmazlar. Yani fune, zune, ehune de diyemezsin. Onu cem-i müzekkeri salime çeviremesin demiş. Bu birinci şart. Esma-i Sitte dediğimiz altı kelimenin e, vav ile merfu, elif ile mansup, ya ile mecrur olması için öncelikle müfret olması gerekir. İki, en tekune mukebbereten. Mukebber olmalıdır. Yani ismu tasgir olmamalıdır. Nusayrun kalıbında olmamalıdır. فَلَوْ صُغِرَتْ Şayet sen onu tasgir edersen u'ribet i'rab edersin bil harakati harekeler ile onu i'rab edersin. Yani normal asla dönersin. Ca'ani ubeyyuke senin babacığın geldi ve ra'aytu ubeyyeke senin babacığını gördüm ve marartu bi ubeyyike e, dersin. Olduğu gibi asıl üzere yaparsın. Demek ki ismu tasgir olmayacak. Ve thalithu en tekune mudafeten üçüncüsü muzaf olacak. فَلَوْ كَانَتْ مُفْرَدَةً Şayet müfred olur. غَيْرَ mudafetin mudaf olmazsa yani izafe olmazsa onda u'ribet eyden bil harakati aynı şekilde asıl üzere harekeler ile i'rab edilir. Nahu haza ebun bu babadır. Haza mübteda ebun onun haberidir. Haber merfudur. Raf alameti de dammedir gördüğünüz gibi. Asıl üzere olmuş. Ra'aytu eben e, burada da ra'aytu ben gördüm kimi eben. Eben mef'uldür. Mef'ul mansuptur. Nasb alameti fetha olaraktan gelmiş. Ve marartu bi ebin bi e, harfi cerdir, ebin mecrurdur, cer alameti de kesre üzere gelmiş. Niye? Çünkü mudaf değildir. Demek ki mudaf olması lazım. Doğru mu? Ebuhu, hamuhu gibi mudaf olması lazım. وَلِهَذَا الشَّرْطِ الْأَخِيرِ شَرْطٌ Bu son şartın şartı vardır. وَلِهَذَا الشَّرْطِ الْأَخِيرِ Bu son şart için vardır. Ne vardır? Şartun, şart vardır. وَهُوَ o en yekunel mudafu mudafın olmasıdır. İleyhi en yekunel mudafu ileyhi mudafu ileyhin olmasıdır. Gayra ya'il mutekellimi. Ya-i mutekellim dışında bir şeye mudaf olmasıdır. Ya-i mutekellime mudaf ne gibi? Kalemi, kitabi, benim kitabım, benim kalemim gibi. Muzaf ya-i mutekellime olmayacak. Ya-i mutekellime olursa işin hükmü değişir. فَاِنْ كَانَ يَا الْمُتَكَلِّمِ Şayet muzaf ya-i mutekellime olursa u'ribet eyden bil harekati. Aynı şekilde harekeler ile i'rab edilir. Lakinneha lakin o tekunu mukaddereten mukadder olmuş olur. Zaten bu konu gelecek. Tekulu haza abi ve ra'aytu abi ve marartu bi abi dersin. Sonu hiçbir zaman değişmez. Ya-i mutekellime e, izafe edilen kelimenin sonu her zaman meksurdur. Kalemi, kitabı hangi halde vakı olursa olsun. Niye? Çünkü kelime izafenin harekesiyle meşguldür. Başka bir hareke almaya müsait değildir. Bunu nasıl irab ediyorduk? Haza mübteda mübtedadır. Ebi'ye gelince ebi haberdir. Doğru mu? Merfudur. Raf alameti mukadder dammedir. Damme takdir ediyoruz burada varmış gibi. Sebep liiştigalil mahalli bi hareketil münasebe. Çünkü e, mahal ona münasip olan harekenin şeyle meşguldür, harekesiyle meşguldür. O da kesradır. Tamam? فَيَكُونُ آخِرُهَا مَكْسُورًا Onun sonu meksur olur. Fil ahvali selaseti üç halde de وَالْحَرَكَاتُ مُقَدَّرَةٌ fiha Harekeler ise onda takdir edilir. كَمَا تُقَدَّرُ فِي جَمِيعِ الْأَسْمَاءِ الْمُضَافَةِ اِلَى الْيَاءِ Kema nasıl ki tukaddir, tukaddaru takdir edilir. فِي جَمِيعِ الْأَسْمَاءِ الْمُضَافَةِ Bütün muzaf olan isimlerde اِلَى الْيَاءِ Yaya muzaf olan isimlerde. نَحْوَ أَبِي وَأَخِي وَحَمِي وَغُلَامِ gibi. Yani bir kelime yaya e, izafe edilmiş ise e, bu kelime her halükarda sonu meksurdur diyeceğiz. İster merfu halinde olsun, ister mansup halinde, ister mecbur. وَاسْتَغْنَيْتُ Ben ihtiyaçsız kaldım. An iştirati hâzihi şuruti bu şartları şart koşmaktan likevni olmamdan ötürü lafaztu biha onu telaffuz etmiş olmamdan ötürü mufradeten mukebbereten yani müfret ve mükebber kelimesini kullandığım için zaten bu şartları zikretmeme gerek kalmadı e, demiş. مضافة إلى غير ياء المتكلم وإنما قلت حموها شمي هبسن دقات درسنس آه، أبوه أخوه هنوه فوه ددي حمودا هذا يعني دي يعني مؤنثك زامري نية بني bunu ناتش خيرك شمي وإنما قلت حموها بل حموها ددم فأضفت الحم إلى ضمير المؤنس حم كلمة سني مؤنس صاملة إذا فأتم لأبين بيانة ماكش أن الحم ham kelimesi akaribu zevcil mer'ati kadının kocasının akrabalarıdır. Yani bunu beyan etmek için söyledim. Akaribu akrabalarıdır. Zevcil mer'ati kadının kocasının. Kebihi babası gibi ve ammihi e, amcası gibi ve ibni ammihi amcasının çocuğu gibi. Ala ennehu e, rubbema utlika bazen ıtlak edilmiştir. Ala akaribi zevceti kadının akrabalarına da bazen ıtlak e, edilmiştir e, demiş. Mesela hadiste kadının akrabalarına e, ıtlak edilmiş. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şerifte demiş ki اِيَّاكُمْ وَدُّخُولَ عَلَى nisa Kadınların yanına girmeyin demiş. Adamın biri de kalkmış adam. اَرَأَيْتَ الْحَمْوَ Ya Resulallah demiş. Yani sen hani kadın akrabaları hakkında ne dersin? Hani baldızdır işte ve benzerleri hakkında. اَرَأَيْتَ الْحَمْوَ o da dedi ki elhamu mevtun. Onlar ölümdür. Yani onlar daha daha tehlikelidir diye. Burada soruyu soran adam olduğu için hamu kelimesini kime atlak etmiş? Kendi hanımının akrabalarına atlak etmiş. Kadının akrabalarına, yani Ebu evli olanlar için geçerli. Kadının akrabalarına da atlak edilebilir, erkeğin akrabalarına da atlak edilebilir. Velhenu hen kelimesi ise kıyla denildi ki ismun o isimdir. Yukna kinaya olarak kullanılır. Bihi onunla an esmail ecnasi cins isimler ee, için kinaya olarak kullanılır. Ne gibi? Racul gibi. Sen racul dediğin zaman erkeklik sıfatı olan bütün hep cins bu cinsin altında bu cinsin altına girmiş olur. Değil mi? Sen feras dediğin zaman at binek olan bütün hepsi bütün cinsleriyle, Arabıyla, İngiliz atıyla hepsi bu kelimenin altına altına girer. O zaman bu kelime cinstir. Altında fertleri toplayan bir cinstir. Demişler cins olan kelimelerin yerine kinaye olarak kullanırsın. Yani racul kelimesini değil de onun yerine heni kullanırsın. Ama neye işaret edersin? Racule işaret edersin. Bir böyle bir görüş var. Bir de وَقِيلَ عَمَّا يُسْتَقْبَحُ التَّصْرِحُ بِهِ وَقِيلَ عَمَّا يُسْتَقْبَحُ Kabih görülen التَّصْرِحُ بِهِ Açıktan söylemeyin kabih görüldüğü şeyler için kullanırsın. وَقِيلَ عَنِ الْفَرْجِ خَاصَّةً Denildi ki cinsel uzuv için özel olaraktan bunun yerine kinaye olaraktan kullanılır e, denmiş. وَالْاَفْصَحُ En fasih olan isti'malul hani kegadin. Hen kelimesinin gad kelimesi gibi kullanılmasıdır. İza ustu'milel henu hen kelimesi kullanıldığında gayra mudafin mudaf olmaksızın kullanıldığında kâne bil icma'i menkusan. Yani icma'la menkustur. Ey mahzuful lami e, lamı ondan hasfedilir ve mu'raban bil harekati ve harekeler ile i'rab edilir. Kesairi ehavatihi diğer kardeşleri gibi. Yani henün e, izafe olmaz ise eğer izafeden kesilir ise ne yapıyoruz onu? Normalde haza henun ve ra'aytu henen ve marartu bi diyoruz. Yani normal asıl üzere yapıyoruz. Kema taqulu yu'cibuni gadun ve asumu gadan ve atakaftu fi gadin. Gad kelimesini nasıl kullanıyorsan bunu da aynı o şekilde kullanıyorsun. Ve iza ustu'mila mudafen peki mudaf olarak kullanıldığında fecumhurul arabi testamiluhu kezalike. Cumhuru Arap yine onu bu şekilde kullanır. Yani Esma-i Sitte olarak diğer kardeşleri gibi kullanmazlar Arapların cumhuru. Derler haza henuke ve ra'aytu heneke ve marartu bihenike. Farkındaysan asıl üzere kullandılar. Muzaf olmasına rağmen. Kema yef'alune fi gadike gadike kelimesinde yaptıkları gibi. Ve ba'duhum bazı Araplar yücrihi icra ederler mecra ebin ve ahin eb ve ah gibi onu da icra ederler. فَيُعْرِفُهُ Onu i'rab eder bil hurufi selaseti o üç harf ile onu i'rab eder. Derler ki هَذَا هَنُوكَ وَرَأَيْتُ هَنَاكَ وَمَرَرْتُ بِهَن۪يكَ diye kardeşleri gibi yaparlar aynı. وَهِيَ لُغَةٌ قَلِيلَةٌ O az olan bir lugattır. ذَكَرَهَا سِيبَوَيْهِ Sibeveyhi bu lugatı zikretmiştir. وَلَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهَا الْفَرَّاءُ وَلَا الزَّجَّاجُ Lugat imamlarından Ferra ve Zeccac bu lugatı görmemişlerdir Araplarda. Onun için فَاَسْقَطَاهُ O ikisi onu düşürmüşlerdir. min iddeti hâzihil esmâ'i bu isimlerin arasından. وَعَدَّاهَا ve o ikisi bunu saymıştır. Yani hem kelimesini ve وَعَدَّاهَا estağfurullah. Esma bu isimleri saymışlardır. Hamseten beş tane saymışlardır. Yani nahyucuların bazısı buna esma-i hamse der. Hen kelimesini saymaz. Nahyucuların bazısı ise sibevehi takip ederekten buna esma-i sitte der. Hen kelimesini de buna katar. Araplarda çok az bir lügat, lügatun kalile bu kelimeyi Esma-i Sitte gibi irab etmiş, harflerle irab etmiş. Ama çoğunluk cumhur ulema, cumhur Arap bunu e, normal bir kelime gibi bunu irab etmişler. Şimdi tabi bu o zaman şöyle söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki e, asli olan i'rabın dışına çıkan birinci bab Esma-i Sitte'dir veya Esma-i Hamse'dir. Bu beş kelime, Esma-i Hamse demiş olduğumuz kelime bunlar müfret olduklarında, mükebber olduklarında ya dışında bir kelimeye mudaf olduklarında, bu üç şartı kendilerinde bulundurduklarında bunlar damme ile merfu, fetha ile mansup, estağfurullah, hafa gitti. Bunlar vav ile merfu, e, elif ile mansup, ya ile mecrur olurlar dedik. Bu Arapların genelinin kullanım tarzı. Tamam Bazı Araplar ise böyle yapmamışlar. Yani Araplardan bir grup ne yapmışlar? Bazı Araplar bütün harfleri elif üzerine takdir etmişler. Bütün harfleri elif üzerine takdir etmişler bu durumda olan. Yani mesela demişler ki ca'e ebahu inne ebaha ra'aytu ebaha merartu bi ebaha gibi. Yani bütün kelime hepsini elifle yapmışlar ve takdir etmişler. Demişler ki burada i'rab nedir? İ'rab mukadderdir. Bu da az bir lugattır. Yani ama var. Böyle bir lugat da var aynı zamanda. Araplardan bazısı da bunu normal i'rab etmişler. Ne demişler? Ca'e ebuke Ra'aytu ebeke merartu bi ebike. Yani o zaman Esma-i e, Sitte ile ilgili üç çeşit ihrap var. En yaygın olanı hangisi? Cumhur-u Arap'ın yaptığı, bizim gördüğümüz. Yani müfret, muzaf, e, ve ya dışındaki bir şeye muzaf olanları demişler ki bu yurfa'u e, bilvavi ve yunsabu bil elifi ve yucarru bil yai demişler. Bu en yaygın olanı. Ca'a ebuke, ra'aytu ebake ve marartu bi ebike. İkincisi ne Araplarda? İkinci e, görüş. Bunların hepsini şey üzere okumuşlar. Elif üzere takdir etmişler. Ca'a ebake ve ra'aytu ebake ve marartu bi ebake diye. E, hatta burada bir şiir var onu da söyleyeyim size. İnne ebaha ve eba ebaha kad belaga minel mecdi gayetaha demiş. İnne ebaha ve eba ebaha قَدْ بَلَغَ مِنَ الْمَجْدِ غَايَتَهَا demiş. Hepsini farkındaysan elif üzerine takdir etmiş e, adam. Mesela burada ne diyeceğiz? جَاءَ اَبَاكَ diyelim. Eba bunlara göre. Ebake fa'ilun merfu'un ve alametu raf'ihi ad-dammetul mukadderatu ala ahirihi mena'a min zuhuriha diyeceğiz. Tamam? Bu şekilde ta'zur kabul etmişler. Üçüncü görüş ise yine Araplarda az bir görüş. Bunları olduğu gibi Arap etmişler. Ca'e ebuke ebu fa'ilun merfu'un ve alametu raf'ihi ad-damme. Olduğu gibi asıl üzerine kalmış. Ra'aytu abake hakeza böyle ve marartu bi abike hakeza marartu abake ra'aytu abake ve marartu bi abike hakeza normal asıl üzere yapılmış. Fakat asıl olan yaygın olan harekelerle yarab edilmesidir demişiz. İkincisi ise müsenna ve cem'i müzekkeri salim. Yani ikinci ve üçüncü aslın dışına çıkan bablar müsenna ve cem'i müzekkeri salim. el thani ikinci bab ee, tabi dün de söyledim abiler yine söylemiş olayım. Yani Tuhfe-i Seniye'de bu babları anlamayan bir adamın Katul Neda'da bu babları anlaması ne değil tabi Mümkün, mümkün değil. Onun için ee, bu bununla ilgili derslere gelmeden önce mutlaka şeye son bir defa göz atın. Yani e, Tuhfe-i Seniye'de görmüş olduklarınıza son bir defa göz atın. El-Babu ikinci bab. ve babu Thalithu üçüncü bab. Yanlış mı okuduk? Yok. El-Babu Thani vel-Babu ikinci ve üçüncü bab. Mimma kharaca anil asli aslın dışına çıkan yani asli irab hareketleriyle irab olmayan. El musenna müsennadır. Kezeydani iki Zeyd gibi ve Umarani iki Amr gibi. Ve cem'ul muzekkeri salimi ve cem'i muzekkeri salimdir. Zeydune ve Umaruna gibi. Zeydune ve Umaruna gibi demiş. Müsenna birinci ilk olarak müsennayı göreceğiz. Ondan sonra cem'i müzekkeri salimi göreceğiz. Müsennanın tanımı nedir? Müsennanın tanımı. Müsenna Müsenna'nın tanımı. Yani tesniyekinin tanımı nedir? Hangi kelimeler müsenna diyoruz? Elif ve nunun ziyadesiyle iki kelimeler. Bir daha? Elif ve nunun ziyadesiyle e, iki, ikiye değerler. Ma yedullu ala ethneyni bi ziyadetin fi ahirihi yugni anil atifi vel ma'tuf. Tamam. Ma yedullu ala ethneyni iki şeye delalet eden kelimelerdir. İki şeye delalet eden kelimelerdir. Niye iki şeye delalet eder? Bir ziyadetin fi ahirihi sonunda oluşan ziyadeden dolayı. Nedir o ziyadede parantez içinde yazacağız? Ani. Değil mi? Elif ve nun. Bir daha söylüyorum. Ma yedullu ala ithneyni. İki şeye delalet edendir. Ma yedullu ala ithneyni. İki şeye delalet edendir. Bi ziyadetin fi ahirihi Sonunda oluşan ziyade ile o da anidir. Elif ve nundur. Faydası ne bize? يُغْنِي عَنِ الْعَاطِفِ وَالْمَعْطُوفِ Bizi atıf ve matuftan e, zengin kılar. Yani bizi atıfa ve matufa ihtiyaç bırakmaz. Şimdi mesela diyelim ki ben diyeceğim ki iki tane arkadaşım var, ikisinin adı da Zeyd. Bunlar ikisi beraber geldiler buraya. Ben ne demem lazım? Ca'e Zeydun ve Zeydun. Zeyd ve Zeyd geldi. Doğru mu? Vav bu ikisinin birbirinden ayrı şeyler olduğunu gösterir. Asıl olan çünkü vav'un mugayerete delalet etmesidir. Ca'e Zeydun ve Zeydun dedim. Zeyd ve Zeyd geldi. Şimdi tesniyenin bana faydası ne? Zeyd kelimesinin sonuna ziyade yapıyorum. O da anidir. Zeydaniye çeviriyorum onu. İki kişiye delalet etmiş oluyor bu haliyle. Ve beni atıftan ve matuftan müstahni kılıyor. Yani benim bir daha ca'e zeydun ve zeydun dememe gerek yok. Ca'e zeydani dediğimde mesele bitmiştir. Fatıma ve Fatıma. Mesela iki tane yeğenim var. Benim ikisinin de adı Fatıma. Ca'et Fatimetun ve Fatimetun demem lazım. İkisi geldiğinde. Veya ra'aytu Fatimeten ve Fatimeten demem lazım. İki Fatıma'yı ve Fatıma'yı gördüm. Ama ben Fatıma kelimesinin sonuna elif ve nun getirdiğimde, ziyade ettiğimde ne diyorum? Fatimetani. Ca'et Fatimetani diyorum mesela. Ra'aytu Fatimeteyni diyorum mesela. Beni şeyden müstahni kılıyor. Beni atıftan ve matuftan müstahni kılıyor. Ma yedullu ala ethneyni bi ziyadetin fi ahirihi yugni anil atifi vel matuf. Dediğimiz kelimelerin hepsi müsennadır. Her kelimeyi de bu kalıba sokabilirsin. Kalemun, kalemani, zeydun, zeydani, amrun, amrani, kitabun, kitabani gibi. Tamam Böyle olan kelimeler, yani tesniye olan kelimeler aslın dışına çıkarlar. Yani damme ile merfu olmazlar. Mesela fail merfudur. Doğru mu? Nedir onun alameti normalde? Merfu'luk alameti dammedir. Ama tesniye olursa öyle değildir. Tesniye olursa aslın dışına çıkar. Onun kendine has alametleri var. Şimdi bize onu anlatacak. Emmel musenna, musennaya gelince فَاِنَّهُ muhakkak ki o yurfa'u bil elifi elif ile merfu olur. Niyabeten anid dammeti dammenin yerine geçen elif ile merfu olur. Ve yucerru mecrur olur. Ve yunsabu ve e, mansup olur. Niyabeten anil kesreti kesreye niyabet ederekten. Vel fethati ve fethaya niyabet ederekten. Tekulu sen dersin ca'ez zeydani ve ra'aytu zeydeyni ve marartu bi zeydeyni diyorsun. Ca'ez zeydani de zeydani kelimesi müsennadır. Ee, Ca'e geldi. Kim geldi? Zeydani iki zeyt geldi. Zeydani faildir. Doğru mu? Fail her zaman merfudur normal şartlarda mef'ul alameti dammedir. Fakat bu tesniye olduğu için tesniyelerde raf alameti nedir? Eliftir. Ne diyeceksin o zaman? Fa'ilun, merfu'un ve alametu raf'ihi el elif li'ennehu musenne. Çünkü o tesniyedir diyeceksin. Ra'aytu zeydeyni, ra'aytu ben gördüm kimi? Ez zeydeyni. Ez zeydeyni burada e, mef'uldür. Mef'ul her zaman mansuptur. Orijinal nasb alameti ise fethadır. Fakat bu tesniye olduğu için buna ne diyoruz? Buna e, ya ile mansup olur bu. Mef'ulun mansubun ve alametu nasbihi elya diyoruz. Liennehu musenna. Çünkü o müsennadır. Bizeydeyni'de de başına bi gelmiş, harfi cer gelmiş. Zeydeyni normalde mecrurdur. Cer'in orijinal alameti kesradır. Fakat bu cemi bu tesniye olduğu için tesniyede bir kelime mecrur olursa onun alameti yadır. Mecrurun bi ve alametu cerrihi ya liennehu musenna diyoruz. Tamam? Tabi burada birer tane örnek vermiş. Başka örneklerin hepsi de bunun gibidir. Mesela Zeydani Kaimani dediğimde isim cümlesine çevireyim. Zeydani müptedadır. Kaimani onun haberidir. Doğru mu? Zeydani müpteda merfudur. Raf alameti normalde damme olması lazım. Mesela müfret olsaydı Zeydun kaimun diyecektim. Fakat burada Zeydani kaimani diyorum. Merfudur raf alameti eliftir çünkü tesniyedir gibi. Tamam? Ve hamelu aleyhi bu i'rabın üzerine hamlettiler. Yani onun hükmü ona da bunun hükmünü verdiler. Fi zalike erba'ate elfazin. Dört. Erba'ate o şeyin e, mef'ulü oldu. Hamelun mef'ulü oldu. Hamelu neyi hamlettiler? Erba'ate elfazin. Dört tane lafzı. Dört tane lafzı hamlettiler. E, onun üzerine. Lafzeyni bir şartin. iki lafzı şart ile وَلَفْزَيْنِ gayri شَرْتٍ iki lafzı ise e, şartsız yaptılar demiş. Bakın hemen burada e, bir şey yapalım. Yani pratik olması açısından söyleyelim. Lafzeyni. Bunun aslı ne? Lafzun. Değil mi? Lafzun. Lafız. Şimdi iki lafız diyecek. Hamelu aleyhi lafzan ve lafzan demek yerine lafız kelimesinin sonuna ani getirdiği bizi e, atıftan da müstahni kıldı. lafzani oldu. Normalde erba'ate elfazin, erba'ate dedi ki hamele e, fiili mazi, fiilu, fiilu madin, mebni ala dammi, li ittisalihi bi vavil cemaati. Fiil failini beraber almış. Doğru mu? Aleyhi caru mecur, fi zalike de caru mecur. Bunun fiil failini alırsa neye ihtiyaç duyar? Mef'ule ihtiyaç duyar. Neyi hamlettiler? Erba'ate. Erba'ate mef'ul. Doğru mu? Ondan sonra gelen lafzeyni bu iki lafız erbaanın altında olduğu için bu bedel bedel bu kelime doğru mu? Bedel olduğu için de bedel e, neydi? Tabi babındandı. Erbaa mansup olduğu için bu da mansup. Şimdi lafzeyni man, mansup bir kelime. Na, mansup olan bir kelimeye tabi olduğu için o da mansup olan kelimelerden bedel. Fakat burada farkındaysanız mansupluk alameti fetha gelmemiş, ya gelmiş. Çünkü niye tesniye? Tesniyelerde bir kelime mansupsa onun nasb alameti fetha değil, fethaya niyabet eden yadır diye biliriz. Lafzayni bi şartin ve lafzayni bi gayri şartin. Fellafzani ellezani bi şartin şart ile bu i'raba hamledilen iki tane lafız kila ve kiltadır. Kila ve kiltadır. Ve şartuhuma o ikisinin şartı en yekuna olmasıdır. Mudafeyni muzaf olmalarıdır. İle damiri zamire muzaf olmalarıdır demiş. Kila ve kilta kelimesi zamire izafe edildikleri zaman Araplar bu kelimeyi de tesniye gibi irab ederler. Tamam? Sen dersin ki ca'eni kilahuma ve ra'aytu kileyhima ve marartu bi kileyhima dersin demiş. Yani kilahuma burada faildir. Bana o ikisi geldi. Ra'aytu kileyhima o ikisini gördüm. O ikisine uğradım. Fail olduğu zaman kilahuma olduğu zaman aynı tesniye gibi elifle o da merfu olmuş ya ile mansup olmuş kileyhimada ya ile mecrur olmuş kileyhimada hakeza. Fe imkana, şayet olursa mudafeyni muzaf olursa ile zahiri zamire değil de zahir olan bir isme muzaf olursa. Kana bil elifi ala kulli hal. Her halde elif üzeredirler. Tekulu caeni bana geldi kila ahaveyke. Bak burada kila izafe edilmiş ama damire değil. Neye izafe edilmiş? Ah kelimesine izafe edilmiş. İsmi zahire izafe edilmiş. وَرَأَيْتُ kila ahaveyke Failken de elifli, mef'ulken de elifli ve marartu bi kila ahaveyke. Burada da böyle. Ne yapıyor burada? فَيَكُونُ اِعْرَابُهُمَا O ikisinin i'rabı olur hine izin. O zaman yani ismi zahire izafe edildikleri zaman biharakatin mukaddaratin fil elifi. Elifte takdir edilen harekelerle. Yani sen diyorsun ca'eni bana geldi kim? Fail kila. Kila fa'ilun merfu'un ve alametu raf'ihi ad-dammetul mukaddaratu ala ahirihi. Sonunda açığa çıkan damme-i mukadderedir. Ra'aytu ben gördüm kimi kila mef'ulun mansubun ve alametu nasbihi el-fetha el-mukaddara fi ahirihi diyorsun ila ahirihi. لِأَنَّهُمَا Çünkü o ikisi maksurani o zaman maksur olurlar. Kel feta vel asa. Sonlarında elif ve maksure bulunan Feta ve asa gibi olurlar. Feta ve asa da takdiri araba uğrayanlardan. Ve kezel kavlu fi kilta. Kilta da aynı kila gibidir. Tekulu kiltahuma raf'an. Merfuda kiltahuma dersin. Ve kilteyhima cerran ve nasben. Mecur ve mansub halinde de kilteyhima dersin. İsmi zahire izafe edersen eğer kilta uhteyke dersin. Bil elifi fil ahvali kulliha. Bütün hallerde bu şekilde söylersin. Kilta uhteyke dersin. Bil, bil elifi fil ahvali kulliha dersin. Kur'an-ı Kerim'de kila kelimesi geçiyor mu? Kur'an-ı Kerim'de. Ee, İsra suresinde Nasıl geçiyor? İmma yablughanna ahaduhuma ev kilahuma İmma yablughanna indekel kibara ahaduhuma ev kilahuma fe la tekul lehuma uffin ve la tenharhuma ve kul lehuma ee, İmma yabluganneke indekel kibara. Senin yanında yaşlılığa ulaşırlarsa ahaduhuma ev kilahuma. Biri o ikisinden biri veya kilahuma her ikisi. Yeblughannaka senin yanında ulaşırsa kim? Kilahuma fail. Doğru mu? Fail olarak gelmiş. Me- Merfu raf alametiyle raf alameti elif. Niye? Çünkü biz bu kelimeyi de tesniyeye hamletmiş olduk. Şartı yerine geldiğinden dolayı. Şartı neydi? Şartı zamire izafe ediliyor olması idi. وَاللَّفْزَانِ اللَّذَانِ e, iki lafza gelince bi gayri şartin şartsız olanlara gelince ifnani ve isnetani. İsnani ve isnetani yani iki sayısı şartsız bir şekilde tesniyenin i'rabıyla i'rab olur. Tekulu ca'eni isnani ve isnetani bana iki kişi geldi diyorsun. Ca'eni bana geldi kim? isnani diyorsun. Burada faildir merfudur. Raf alameti de eliftir. Tesniyeye hamletmiştir. İsnetani onun müennesi de hakeza böyle. Ra'aytu sneyni ve sneteyni burada ya iledir farkındaysanız. Ve marartu bisneyni ve sneteyni burada da hakeza ya iledir. فَتُعْرِبُهُمَا Sen o ikisini i'rab edersin. İ'rab el musenna, musennanı i'rabıyla i'rab edersin. وَاِنْ كَانَ Olmuş olsalar bile غَيْرَ مُدَافَيْنِ Mudaf olmamış olsalar bile. Yani şart yok burada. وَكَزَا تُعْرِبُهُمَا Hakeza onları i'rab edersin. İ'rabehu tesniye i'rabıyla اِذَا كَانَ مُدَافَيْنِ لِلْضَمِرِ Zamire izafe oldukları zaman. جَاَسْنَاهُمْ اَوْلِ zahiri veya zahire izafe olduklarında isna اَخَوَيْكَ جَاءَ isna اَخَوَيْكَ mesela diyorsun. Ve in kana murakkabine murakkabeyni ma'al aşara. Aşara ile terkip edildiklerinde yani isna aşara veya isnete aşara dediğin zaman da hakeza bu i'rabla i'rab edersin. Ca'en isna aşara ve ra'aytu isney aşara ve marartu bi isney aşara diye söylersin. Yani şunu demek istiyor. Hangi halde olursa olsun isnani ve isnetani ister izafeden kesilsin. İster ismi zahire izafe olsun, ister damire izafe olsun. Fark etmez her halükarda tesniyenin e, ameliyle amel ederler. Şimdi burada belki aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Kila da ikiye derlet ediyor. Kila da ikiye derlet ediyor. E, İsnani de ikiye derlet ediyor. Niye bunları direkt müsenna kapsamında ele almadılar da bunları müsennanın dışında tuttular? Daha sonra getirip biz bunları müsennaya hamlediyoruz. Ya yani buradan anlıyoruz ki bunu müsen aslında bu müsenna değildir, tesniye değildir. Daha sonra bir takım benzerlikten ötürü tesniyenin i'rabıyla i'rab etmişler. Var mı bunun sebebini bilen? Bakın tesniye olan bütün kelimelerin ortak özelliği nedir? Lafızda müfredi vardır. Sonuna ziyade yapılmak suretiyle ondan tesniye elde edilirler. Ama isnani kelimesinin ve kila kelimesinin lafızda müfredi yoktur. Sonuna ziyade yapılmak suretiyle de onlardan ne yapılmaz? Onlardan e, tesniye elde edilmez. Öyleyse bunlar bizim konunun başında öğrendiğimiz tesniyenin tanımına uygun değildirler. Tesniyenin tanımına uygun değildirler. Fakat ifade ettikleri anlam itibariyle tesniyeyle aynı anlamı ifade ettikleri için yani ikiye devlet ettikleri için bunlarda Araplar bu illetten ötürü bu iki tane kelimeyi de tesniye gibi Arap etmişler. bu kilayla ilgili e, hani biz dersimizi burada duracağız. Bununla ilgili bir şey de söyleyeyim. Şimdi biz hani şeyi görürken, Esma-i Sitte'yi görürken bir şey dedik ya, Esma-i Sitte'de üç tane lügat vardır dedik. Yani tam asıl olan işte ca'a ebuke, ra'aytu ebake ve marartu bi ebike. Fakat Araplardan bazısı ne diyorlar? Ca'a ebake, ra'aytu ebake, marartu bi ebake diyorlar. Hiçbir değişiklik yapmıyorlar. Şimdi bu kila için de böyle bir şey var. Araplardan bazısı kila kelimesini şey kullanırlar, elifle kullanırlar her zaman. Ca'e, işte kilahuma, ra'aytu kila, e, işte ca'e kilahama, ra'aytu kila, işte huma, merartu bi kilahuma. Hep elif ile ne yaparlar? Takdir ederler. Yani takdiri Arapla Arap ederler. Şimdi e, Allahu alem şeyde İbn Teymiye bir bir sözde bu şekil kullanıyor. Yani Arapların bu bu kullanımıyla kullanıyor. O sözü de biri nakletmiş bir kitapta, biri de kitabı tahkik etmiş şimdi. Kitabı tahkik ederken kitabın dipnotuna düşmüş demiş ki e, işte Allah'ın kitabı dışında hiçbir kitap hani hatadan hali değildir. Allah Şeyhülislam'ı affetsin. Hani her ne kadar akidede işte iyi şey olsa da <laughs> hani bu konuda <coughs> lügat konusunda işte ee, demek ki falan filan. Yani adam kendince bir şeyler anlat, anlatmış da anlatmış. Oradan nakil yapmış, buradan nakil yapmış. Şey, ki, e, şey yani kilanın testi yani Erab'ıyla Erab olacağına e, şey Erab olacağına dair bunu da söylemiş olalım. Yani bu tip böyle yan bilgileri bilmenin bu tarz faydaları var. Hani e, insan en azından cüretkar olup böyle bir şey Arapçada yoktur dememiş olur. Hani bu neye benzer? Diyanet kursunda tecvid öğrenip de başka kıraatle Kur'an okuyan adam Kur'an okumayı bilmiyor, tecvid kurallarını yapmıyor diye itiraz etmeye benzer. Bu tarz ilginçlikler olabiliyor. Ee, bizde bir tane hafız vardı. Bu işte İsmail Ada hafızlığını yapmış. Ee, iddiası şuydu ki Türkler Araplardan daha güzel Kur'an okuyor diye gibi bir iddiası vardı çocuğun. Maalesef. Evet. Anlaşılmayan bir şey var mı? Anlaşılmayan bir şey? Yok. Tamam. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.